Islam i mir Činjenica je da Islam ne želi rat ni bitku, niti traži prolijevanje krvi. U tom pogledu za krizu između muslimana i njihovih protivnika, koja završi bez prolijevanja krvi i borbe, Kur'an kaže Allah je nevjernike pune srđbe odbio. Nisu nimalo uspjeli. I vjernike Allah borbe poštedio. Allah je u istinu moćan i silan. Sura El Ahzab, 25. ajet. Ove riječi su nesumnjivo dalekosežne i veoma uvjerljivo izražavaju miroljubivi duh Islama. I vjernike Allah borbe poštedio. Kada je konflikt na Hudejbiji okončan primirjem s Kurejšijama i nastupio mir za obje strane, objavljeno je. Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu. Sura El Feth, prvi ajet. Neki ashabi su tada pitali, Allahov poslaniće, je li to pobjeda? A on je odgovorio, da, to je pobjeda, iako nisu mogli ni zamisliti pobjedu bez borbe. U istoj suri uzvišeni Allah izvještava vjernike kako ih je obradovao. On je zadržao ruke njihove od vas i vaše od njih, usred Mekke. I to nakon što vam je pružio mogućnost da ih pobjedite. Sura El Fetah, 24. ajet. Ovdje posebnu pažnju treba obratiti kako je uzvišeni Allah vjernike obradovao, zadržavši im ruke od neprijatelja. Poslanik, alejhi selam, taj najhrabriji čovjek, nije volio ratovanje. Ashabima, radi Allahu Anhum, je rekao Ne priželjkujte susret s neprijateljem. Allaha molite da vas toga sačuva. Ako neprijatelja susretnete, onda budite strpljivi. Poslanik, alaihi selam, je rekao i Najljepša imena su Abdullah, Allahov rob, i Abdurrahman, rob najmilostivijeg, a najružnija Harb, rat, ratko i murre, gorki. Dakle, poslanik Alehi Selam nije volio imenicu Harb, niti nadjevanje imena koje asocira na rat, kako su Arapi praktikovali u pagansko doba. To jasno ukazuje da Islam poziva u mir i istinski mnogo drži do njega. O tome govori i činjenica da se naziv za mir, selam, uzima kao pozdrav selam, puno važan kod muslimana i na ovome i na budućem svijetu. Kaže Allah uzvišeni u suri El Ahzab u 44. ajetu. A na dan, kad oni pred njega stanu, on će ih pozdraviti sa mir s vama. Jedno od Allahovih lijepih imena zastupljeno u muslimanskoj literaturi je ime Esselam. Es jer Allah je El Melik, vladar, El Kudus, sveti, Es Selam, koji daje mir. Zato muslimani često nadjevaju svojoj djeci ime Abdus Selam, a iza džennet kaže da je Darus Selam, kuća mira. Kao što Allah uzvišeni kaže u suri El En'am u 127. ajetu. Njih čeka kuća mira – u gospodara njihova.